Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalamu ala sallallahu wa sallam, Došli smo do 30. hadisa u komentaru hadisa Umdetul Ahkama od Makdisija. Znači od hadisa koji je imam šejh eh, uh, izdvojio iz dva sahiha i uslovio je šat da budu mutefekun alihi hadisi koji govori o propisima fikskim. Do sada smo radili 29, došli smo do 30. hadisa. 30. hadis je An te bint Haris, zauđi nebije sallallahu alaihi sallam, od Mejmune, kćerke harisa eh, žene vjerovjesnika sallallahu alaihi Selem. enaha kale da je ona rekla pa ona u nastavku opisuje kako je poslanik sallallahu alaihi sellem uzimao gusul u detalje odnosno ovdje je opis gusula onog kako mi kažemo gusula po sunetu dok je gusul e, osnovni e, opći gusul je to da znači da e, ima dva šarta osoba zanijeti i da znači, e, polije, odnosno okupa čitavo tijelo sa vodom. Znači da ima nijet gusula i da, da, znači, e, da, da čitavo tijelo pokvasi vodom. Znači to je, e, to je znači, osnovni, osnovni gusul i to je minimum što mora uraditi od gusula. A detalje ovdje kako opisano u hadisu to je onaj gusul po sunetu koji bi trebalo praktički da ima. osim ako se desi izuzetak. Jel? Znači sunet je da se ovako uzima gusul kako opisano u ovom hadisu. Kaže, vada'atu Rasulaj sallallahu alaihi sallam vadu eh, el dženabeti. Kaže ona, stavila sam Allahovom poslaniku sallallahu alaihi sallam vodu za džunubluk, da se okupa džunubluka. Kaže, fa ekfe bi jeminihi ala jesarihi marratine u thalathah. Kaže, pa je posuo s eh, desnom rukom na lijevu ruku tri puta posu vodu, da opere ruke, znači šake. Thuma gasele farđahu. Zatim je, kaže, oprao svoj polni organ. Znači, prvo je oprao dva, tri puta e, svoje šake, a zatim je, kaže, oprao svoj polni organ. darebe jedehu bil ardi au il hajti marratein au Kaže, zatim je, e, u doslovno bukvalno znači udario rukom od zemlju ili od zid dva ili tri puta, odnosno obrisao je onaj ljepljivi dio E, ljepljivi dio e, koji je e, otklonio sa polnog organa, znači njega je potrao po zemlji ili po zidu. Thumme medmada ostan Zatim je, kaže, izaprao usta i izbacio iz nosa vodu. U nas ubacio vodu. Kaže, thumme gasele wa ajhi. Zatim oprao lice i ruke do laktova odnosno otprilike ono što, što liči na abdest, uzimanje abdesta. Kaže, thumma efada ala resihima, kaže, zatim posu vodu, vodu po glavi svojoj, thumma gasele sajre džesedi, a nakon toga oprao ostale dijelove tijela. U rivajatima je došlo, znači ima više rivata, u rivajatima je došlo da je počeo desnu stranu prije lijeve strane. U drugim rivajatima ima popunjeno da je, da je, da uzeo abdest kao što se uzima, eh, znači potpuno kako se uzima abdest mimo pranja nogu. Jednom rivatu je došlo znači, da, da, je, da je oprao noge, u drugom rivajatu je došlo da nije oprao noge, da je noge oprao na kraju gusula. Znači ovo, ja dopunjavam o sebe mimo ovog gdje što je došlo u ovom rivatu. Kaže, thumme teneha fe gasele riđlejih. I zatim mi kaže teneha, znači malo se pomjeri u stranu i kaže oprao svoje, svoje noge, svoja stopala, feteitihu bi hirqatin felem yuridha. Došao sam, kaže, sa krpom, a on je nije htio, odnosno odbio je. Feđala jenfudu el bi kaže, e, bacao je, odnosno, e, kako se kaže, onaj, otlanjao je vodu sa tijela e, sa svojim rukama, znači ovako bi on rukom zgonio znači e, e, kapi koje su išle po tijelu, a nije htio da uzme krpu, odnosno peškir današnjim e, riječima rečena. Znači to je opis u ovom hadisu od Mejmune. Malo prije sam spomenuo znači, da imamo u drugim, drugi ashaba u opisu uzimanja gusla poslanika sa alejhi imamo detalje određene. Pojenta u tome, znači suština ovog opisa je u tome da se gusul uzima na način E, na način znači, da se uzme na početku samog gusla nakon što se operi polni organ, da se uzme abdest. E, Klašni abdest. E, u jednoj verziji da se uzme do kraja abdest sa pranjem nogu, u drugoj verziji bez pranja nogu, stopala. U toj verziji gdje se na operu stopala na početku, stopala se operu na kraju a onda nakon toga se opere čitavo tijelo, prvo glava, pa onda desni dio tijela, pa onda lijevi dio tijela. Znači to je e, rezime ono što je došlo u hadisima u opisu uzimanja gusula po sunetu. Kako je najbolje, najispravniji, znači se uzima gus, bez obzira što, znači, što budemo pod, e, pod tušem uh, ili u kadi, zavisi kakva kupatila imamo, znači najispravniji, najbolji je da gusul se uzima na ovaj način kako je spomenuto po sunetu i da to bude praksa. Čovjek treba se navikni na to. A da izuzetak bude nekad ono da se, da se, da se okupi na brzinu ono, ili da skoči u vodu, da ode u bazin ili tome slično, ovaj, da samo zanijeti i e, da uđe u vodu, da izađe i da ima gusu. Ili ako se osobi žuri, da samo na brzinu sebe opere tijelo e, i da je uzeo gusul bez, e, bez ovog načina uzimanja po sunetu. Znači, trebalo bi da, nam, da bude praksa, da se naviknemo, da stalno uzima gusul na ovaj način kako je opisano u ovim hadisima. <clears throat> Hadis ukazuje na sljedeće, znači koristi hadisa su sljedeće, e, da u hadisu je došlo znači da je propisano na početku abdesta da se operu ruke. I to ovdje spomenuti u ovom hadisu, da je spomenuti da se operu dva, tri puta. U prijetodnom hadisu, mi smo imali prije toga također hadisu koji se opisuje gusu poslanika, sallallahu alaihi sallam, čini mi se da je bio od Aiše, jel tako? <clears throat> S tim nije, znači nisu spominuti nisu spomenuti detalji toga detalj na koji način se e, uzima znači detaljno abdest. <clears throat> Pardon, e, da se uzme onaj abdest na početku gusula. Na koji način se uzima taj abdest. E, sljedeća stvar koja se razumije iz ovog hadisa je pranje polnog organa. U sklopu znači uzimanja gusula na način kako je to radi poslanik sam ulazi obavezno na samom početku da se operu, znači da se operi polni organ i da se znači e, prilikom otklanjanja e, onog ljepljivog dijela tekućine sa punog organa da se, da se on obriše ili današnjim sredstvima rečeno da se ovaj koristi e, neki deterđent, neki šampun i nešto gdje se može otkloniti taj ljepljivi dio koji bude na, na punom organu. također ga radis ukazuje da Znači ima ovdje stvar koje spomenu, ne moram spominjati u detalje. E, da kaže u hadisu, na kraju hadisa došla da je una došla sa, sa krpom, kako bi se obrisao poslanik sallallahu alaihi i on nije uzeo krpu. Nije htio da uzme krpu, nego je, nego je presušivao svoje dijelove tijela sa svojim rukama. E, to što nije uzeo, to ne znači da je mekruh. Znači, e, nije ispravno da kaže neko da je, da je mekruh se brisati. Znači, to što nije uzeo ne znači da je mekruh i ne ukazuje da je mekruh i nije, znači nije i rekao da je mekruh. Samo on, znači nije htio da koristi. Tu su naglasili učenjaci, zato navodi to. Također, e, iz Hadisa se razumije da, da nije obaveza trljanje organa tijela prilikom uzimanja gusula. Delk. Znači, nije vađib. Kao što nije, znači, vađib i u guslu. U su tako nije vađib ni u gusulu. Znači, dovoljno da se polije voda kao što je došlo u hadisu, da je polio svoju glavu, pa je polio, kaže, ostali, ostali dijelove tijela. Znači, nije spomenuto da je on trljao, da je svaki dio tijela morao prići da, da potrlja. Mada je mu stehab, Mustehab je da se trlja, znači, ali nije vađi. Abdest i gusul su potpuno ispravni da osoba samo pokvasi one dijelove tijela koje, koje treba da operi. Da uzme, recimo, ako treba oprati ruku do lakta, da uzme da svojom rukom, da samo pospije vodu po, po tom dijelu da prijeđe voda ili stavi pod, pod česmu da prijeđe voda, ako ne bi prešao rukom preko, toga, znači ovdje se potpuno ispravan e, i znači nije to važno, nije obaveza prilikom uzimanja ni abdesta, nego da se mora da se mora trljati dio tijela koji se peri. dovoljno je, e, također iz hadisa se razumije da je dovoljno prilikom uzimanja gusula, da se tijelo operi samo jedan put. Znači, e, e, jedan put misli se, e, jer došlo u hadisu, da je opravo ostali dijelove tijela, da ne spominje se da je oprao jednom, dva put, tri put, tako da. Znači, dovoljno je jedan put da priđe voda preko svih dijelova organa koje treba oprati i da se time, da se time smatra da je, da je time zadovoljeno uzimanje gusula. Andalusam, Andalusam, Andalusam.